Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus, jūsų gyvastis, su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška – ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams. Jūs irgi kadaise taip elgėtės gyvendami tarp jų. Bet dabar visą tai pameskite – piktumą, nirtulį, nelabumą, pikžodžiavimą – nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę naują, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo kurėjo paveikslą. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustito, nei neapipjaustito, nėra barbaros, kito, vergo, laisvojo, bet visa ir visuose Kristus. Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito te būna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse te viešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi. Kristaus žodis te gyvuoja jumise vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokiojopa išmintimi. Su dėkinga širdimi gėdokite Dievui psalmes, himnus ir dvasinės giesmės. Ir visą ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, Visa darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui tėvui. Jūs, žmonos, būkite klusnios vyrams, kaip dera viešpatyje. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka viešpačiui. O jūs, tėvai, nerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštus. Jūs, vergai, visuose reikaluose, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų, ne dėl akių, kad įtiktumėte žmonėms, bet neklastinga širdimi, bijodami viešpaties. Ką tik darytumėte, darykite iš širdies kaip viešpačių, jo ne žmonėms, žinodami, kad iš viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą tarnaukite viešpačiui Kristui. Kas daro neteisybę, susilauks bausmės už savo neteisumą ir nebus žiūrima asmens.